ANTHROPOI KAIS DEUS LEGUZIN PROTON TAS DOIA PLASTHENAI KAI HARISTHENAI AUTOIS PARA THEU TOI MIN ALCHEEN TOI DE TACHOS TOI DE PTERA TON DE ANTHROPON GYMNON HESTOTA EIPEIN EME MONON KATELIPES EREMON HARITOS TON DE DIA EIPEIN ane pais thetos aites doreas kaitoi tu megistu teu cheos logon gar eche labon, hos paraseois dynatai kai para anthropos ton dunaton dunato oteros kai ton takiston takyteros kai tote epignous to doron ho anthropos proskunesas kai eucharistesas o iketo hoti ek theu logo etime centon panton ane paisthetos ehusitines tes toiautes times kai mallon zdelusi ta anaistheta kai aloga zdoia